Onda libre. If you come around here, I'll make them all day. I get one down in a second if you wait. Sometimes I think sitting on trains. Every step I get to, I'm clocking that game. Everyone's a winner, we're making our fame. Bonafide hustler, making my name. Sometimes I think sitting on trains. Every step I get Molt bon dia a tots i a totes. En aquest 13 d'abril de 2008, una setmana més, comença el programa Onda Libre. Ja sabeu, tots els diumenges en directe, de 12 a 2 quarts de dues. Hey, um, Amatem per Ràdio Contrabanda el 91.4 de la FM de Barcelona i tots aquells que ens vulgueu escoltar fora de l'àrea metropolitana ho podeu fer a través del nostre, de la nostra pàgina web, de la nostra emissió per internet, que és a través de www.contrabanda.org. Yes, També podeu tornar a escoltar el programa per al 91.4 els dimarts a partir de les 10 del matí amb una remissió que ens fan els eh, companys de Contrabanda i també al vostre ordinador descarregant-vos l'enllaç des del de, eh, nostre blog que és www.espaialliberat.blogspot.com www.espaialliberat.blogspot.com Aquí anem eh, penjant els pertinents enllaços dels programes que anem fent i des d'allà us els podeu descarregar al vostre ordinador i finalment escoltar-los com vulgueu. Yeah. També teniu un mail per eh, poder-vos eh, posar en contacte amb nosaltres al llarg de la setmana, que és ondalibre1917 arroba yahoo.es. Allà ens podeu fer arribar els vostres comentaris, suggeriments, bueno, etc etc. I la via més ràpida de contacte? Doncs el número de telèfon per poder trucar en directe, que és el 93 317 73 66. 317 73 66. bé, anem amb la primera pausa musical per eh, poder engegar motors i després començarem el programa d'avui que compta amb la presència de tres companys d'Esquerra Unida Alternativa. Després anirem eh, desenvolupant millor qui són i, i quina sensibilitat política representen dins d'Esquerra Unida Alternativa. Uh, fins a... Bueno, doncs això, farem un debat, una xerrada, una taula rodona sobre... sobre resultats electorals del 9 de març i quina situació ha quedat dins d'Izquierda Unida, Esquerra Unida Alternativa amb aquests tres companys que després de la pausa musical us presentarem a tots. Recordeu, ha començat Onda Libre. Think of the tender things that we were working on Slow change may pull us apart When the light gets in just like to listen to your fears. bé, doncs, eh, com dèiem abans de la pausa musical, hem començat el programa Onda Libre, tots els diumenges a partir de les 12 en directe, i avui fem una xerrada, una taula rodona amb eh, companys d'Esquerra Unida i Alternativa per parlar de quina és la situació que obren les eh, passades eleccions eh, generals del 9 de març. Tant, eh, bueno, ens centrarem molt en el sí d'Izquierda Unida i Esquerra Unida Alternativa aquí a Catalunya. Eh... Començarem presentant en Lluís Rebell, que és bueno, un veterà d'Onda Libre, ha vingut ja diverses vegades eh, per tractar <laughs> diversos temes. Molts d'ells també tenien que veure amb això, amb parlar d'Izquierda Unida, Esquerra Unida Alternativa. Eh, com ja sabeu, és eh, militant de Revolta Global i comparteix doble militància com a membre del Consell Nacional d'Esquerra Unida Alternativa. El senyor Franquesa, que tenim... Eh, Mm, bueno, l'oportunitat de saludar per primera vegada, amb molt de plaer, eh, aquí al, al programa, que ve per primer cop. És del PSUC Viu i també és eh, membre del Consell Nacional d'Esquerra Unida Alternativa, té aquesta doble militància. I el Diosdado Toledano, bueno, també molt conegut del programa, ja ha vingut diverses vegades, hem estat també ja amb tot el tema de, de la solidaritat amb SEAT, amb la seva paga de fam... Bé, doncs eh, tot i així, l'Inem el presentem també amb la seva doble militància com a dins del col·lectiu socialisme del segle XXI eh, i membre de la presidència federal d'Izquierda Unida i Consell Nacional d'Esquerra Unida i Alternativa. Molt bon dia a tots. Uh, gràcies per haver vingut i per acceptar doncs, aquest oferiment de fer avui aquesta xerrada entorn d'Izquierda Unida, Esquerra Unida Alternativa després de les eleccions. Um, comencem directament al trapo ja que esperem que ens doni temps a fer totes les preguntes i totes les reflexions que volem fer avui eh, entorn d'aquest tema. Eh, tampoc hem assignat ara un, un començament de torn. Eh, si voleu, fem per la, pel mateix ordre de presentació. Bueno, ells mateix han dit que bueno, el que hi hagi conformitat tampoc es repetiran. Eh, nosaltres desitgem doncs, això, que en opinions on hi hagi una certa divergència quedi explicitada la, la, la diferent sensibilitat també que, que està reflectida avui a la taula. Doncs comencem amb la primera pregunta, eh, que és per tots, però que començarà per contestant en Lluís Rebell, i és sobre aquesta reflexió que fa la direcció d'Izquierda Unida de, torn als resultats electorals eh, que els atribueix a un fracàs, eh, un fracàs aquest fracàs electoral l'atribueix tant al bipartidisme que ha actuat com una mena de rodillo electoral cap a, cap a vots més minoritaris bueno, dits minoritaris o de terceres alternatives i eh, eh, pel fet de la llei electoral. Um, estaríeu d'acord, i en aquest cas tu, Lluís, estaries d'acord en, que, en, en, en, en aquesta valoració i què creus que omet, què creus que deixa sense dir? Hola, bon dia. Home, jo diria que aquesta valoració, efectivament, hi ha coses que són incontestables, que hi ha hagut una pressió enorme del bipartidisme, però cal dir també que no ha sigut el primer cop en una, en una contesa electoral que hem tingut aquest fenomen i que tenim una llei electoral manifestament injusta i dissenyada en el seu moment per arraconar eh, l'esquerra més crítica i més combativa. Però això tampoc era nou. Eh... El problema en la valoració que es fa des de la Direcció Federal d'Izquierda Unida i des de la pròpia Direcció d'Esquerra Unida Alternativa és que s'insisteix sobretot en els factors objectius eh, què explicarien eh, la desfeta electoral. Però es passa de puntetes o somet, sobretot, la política que ha seguit la nostra organització davant mm, de l'actual situació i sobretot omet quin ha estat, quin ha estat el balanç de la, de la legislatura que s'esgotava en, en aquestes eleccions. És a dir, una legislatura que s'ha caracteritzat pel que fa a Izquierda Unida per una línia i una política de molt marcada subalternitat respecte al Partit Socialista. Només cal recordar el reguitzell de eh, mm, iniciatives legislatives que ha secundat sense, sense piular Izquierda Unida, començant per, per les lleis fonamentals que representen cada, cada any els propis pressupostos generals de l'Estat i tota, totes les disposicions de caire neoliberal que comporten o que contenen aquests pressupostos, però podríem parlar igualment de la llei orgànica de defensa nacional, eh, de la llei d'educació eh, o del cànon digital per posar la guinda final. Aleshores jo diria que sobretot aquest balanç que es fa eh, és molt interessat, és molt, molt esbiaixat i evita eh, la percepció que ha tingut l'electorat popular, l'electorat d'esquerres eh, propi d'Izquierda Unida i d'Esquerra Unida Alternativa d'aquesta política seguidista respecte del PSOE. Després podríem parlar de l'analogia la, de que ha tingut aquesta política estatal aquí a Catalunya pel que fa a l'actitud la, d'Esquerra Unida davant, del, de, davant i dins eh, del, del, del govern d'entesa, del govern tripartit. Però jo diria que, el, sobretot, el que omet aquest balanç és, eh, o aquesta, aquesta anàlisi, és el balanç de la nostra pròpia política durant aquests últims quatre anys, per no anar més lluny. Um, voldria afegir alguna cosa més? Matisos? En franquesa, digues. No, jo totalment d'acord amb el que planteja el Lluís. És evident injusta ha estat així des de l'inici de la transició, però això no havia impedit a les forces d'esquerra transformadora, el Partit Comunista d'Espanya, a treure desenes de diputats en el passat i que ara ens trobem que amb 800.000 i pico de vots només torna dret a un diputat és evidentment injust, hi ha diputats que surten en algunes poques de desenes de milers de, de vots, però eh, és senzillament un pretext per evitar encara les causes profundes d'aquesta davallada. I dintre d'aquestes causes profundes està el fet de que Izquierda Unida ha perdut un discurs alternatiu i que això ha portat a molta gent o a l'abstenció o a votar senzillament una opció que en la pràctica eh, estava apli eh, desenvolupant unes propostes no tan diferents i en canvi pues, tenia més possibilitats d'aturar a la dreta més conservadora. Per tant, aquesta davallada clarament és responsabilitat de l'equip de direcció actual d'IU i ara s'intenta buscar una justificació amb coses que, sent veritat, no són noves. Eh? Porten ja quasi bé 30 anys actuant un sistema electoral que castiga les zones industrials i urbanes i favoreix les zones políticamente eh, diguem, del país. Diosdado. Sí, plenamente de acuerdo en lo que han dicho mis compañeros y añadir pues algún dato más. Eh, si solo fuera una tendencia bipartidista, que en esta ocasión ha sido muy fuerte, hubo una auténtica opa del señor Zapatero cuando dijo que solo gobernaría si tenía la mayoría de los votos en relación al PP, por la misma lógica, en este caso, el señor Montilla tendría que dejar el paso libre al señor, al señor Mas, eh, obviando de que se puede ganar al PP mm, por la articulación del conjunto de las fuerzas que se llaman de izquierda. ¿eh? O hay una OPA hostil. El problema es que toda la política mm, llevada por eh, el equipo de Gaspar de Mazares no ha permitido blindar blindar ¿eh? Eh, lo que sería la influencia electoral y social de Izquierda Unida frente a la presión del voto útil, que es una constante. Pero es que además no explica eso, porque si fuera solo bipartidismo podría explicar el tema del voto útil. Pero lo que no explica es la fuerte abstención que ha afectado al electorado de Izquierda Unida. Si mm, analizamos más en detalle en el conjunto de los territorios, hay la, suma de los votos de lo que va al Partido Socialista no, encaja con lo que pierde eh, Izquierda Unida o Euya. Eh. La única explicación de eso es una fuerte abstención. Eh. Se habla en los estudios que se han realizado de que cerca de 300.000 antiguos votantes de Izquierda Unida en esta ocasión se abstuvieron. Y eso no deja de ser más que una crítica evidente a que el discurso y la política de Izquierda Unida no ha merecido, eh, en este caso, el ir a votar. Pero hay que decir lo siguiente. Es verdad que el proceso de unas elecciones se gana a lo largo de los cuatro años, también hay una incidencia, no hay que negarlo, de lo que sería la propia campaña electoral y el discurso de Izquierda Unida en la campaña electoral, postulándose para gobernar con el Partido Socialista, pues echaba abajo todo lo que era el discurso de tomar distancias, el discurso crítico en relación al Partido Socialista para ganar el voto a Izquierda Unida. Esa contradicción le ha restado credibilidad y yo creo que también explica el fracaso de la, campaña. Y en este caso es un fracaso personal y directo del equipo de Gaspar Llamazares porque una posición de decir durante la campaña de postularse para gobernar con el Partido Socialista no se tomó como decisión en ningún órgano, ni en, el Consejo Público Federal de Izquierda ni en la Presidencia Federal. Fue una decisión exclusiva del equipo de Gaspar y del propio Gaspar. un minuto para alguna, para alguna any afegitó tota a lo que han dicho los otros compañeros. Doncs, eh, si estén hablando de, de motius externs a la pròpia federació d'Esquerra Unida, Esquerra Unida Alternativa, com poden ser això, doncs, eh, tant el bipartidisme com a llei electoral. Després hem de, hem de, hem de focalitzar de nou cap a dins i veure quin eh, d'això que s'ha parlat, tot, d'aquesta falta de discurs, d'aquesta aquest, falta també o, o manca de bon lideratge, doncs... Eh, <clears throat> S'ha parlat molt també sobre, sobre aquesta falta de referents d'un discurs tradicional d'esquerres, les línies roges que mai s'haurien d'haver creuat, bueno, tot això en conjunt també s'ha dit batalla d'idees, bueno, ha tingut molts noms i ha, ha generat tot un debat que ha parlat, ha, ha, parlat, ha, ha portat a parlar sobre una, una mena de, de... Doncs aquells que diuen que hi ha com una mena de crisi que és eh, bueno, doncs, eh, conjuntural dins del moviment d'Esquerra Transformadora, i uns altres que ja l'atribueixen com una deriva des, de, des dels temps de la transició. Um, caldria situar-ho com una cosa conjuntural o ja és una cosa que està plenament inserida dins d'aquest de, dins de, dins model d'esquerra transformadora que, diguem així, ha viatjat des de l'eurocomunisme fins a l'ecosocialisme? Lluís Rebell. Home, la pregunta sense és complexa i mereix <laughs> més més d'un debat. Eh, jo diria que en realitat el que tenim aquí és una expressió particular eh, en el cas de l'estat espanyol, d'un fenomen eh, molt més ampli, molt, molt més generalitzat en el que podríem anomenar l'esquerra europea. Hi ha una crisi, hi ha una crisi eh, del, eh, diguem-ne, dels projectes emancipadors, per dir-ho d'una manera genèrica, del segle XX, eh, estem en una situació complexa de, de, del capitalisme globalitzat que realment eh, mostra l'esgotament de projectes, de tendències i de maneres de fer que hem heretat del segle d'esquerra, heretat del segle, del segle XX, del segle anterior. I això és, és concret, és a l'hora general i concret. Eh, tenim una situació, segurament en parlarem després, sobre la, la conjuntura econòmica i política, eh, en què l'avenç de, la, de la globalització ha comportat una escomesa molt seriosa mm, de les, eh, dels paràmetres socials eh, que han sigut vigents a Europa en els últims 40-50 anys. Eh, l'atac a l'estat del, del benestar, com s'anomena genèricament, és a dir, l'atac l'atac a les condicions eh, socials de supervivència, eh, de vida, eh, de la classe treballadora, les classes populars. Però també hem tingut una crisi molt profunda i una evolució, una deriva molt clara de la socialdemocràcia europea instal·lant-se en el discurs neoliberal i en les institucions no, neoliberals, només cal veure qui està eh, quines personalitats de la socialdemocràcia europea i espanyola, per exemple estan en, en institucions tan característiques com, eh, com eh, la OTAN o com el Fons Monetari Internacional com l'Organització Mundial del Comerç per veure quin és el punt d'implicació i d'imbricació de l'esquerra hegemònica a Europa amb el projecte neoliberal i clar, tot això suposa una pressió molt forta sobre els sectors mm, de l'esquerra eh, dita transformadora, que fa que el marge mm, eh, de maniobra eh, i de crítica al, al projecte social liberal sigui eh, cada cop més agut, eh, més, més complexa. Vull dir amb això que d'alguna manera es planteja una, un dilema que ha d'arribar a resoldre mm, l'esquerra eh, que té pretensions transformadores eh, i és orientar-se cap a eh, una pràctica, un discurs i una política eh, netament de ruptura amb el, amb el liberalisme, d'enfrontament amb les polítiques neoliberals i això vol dir distingir-se d'aquesta manera adulcorada de practicar el neoliberalisme que representa la socialdemocràcia, és dir, orientar-se cap a unes polítiques i una línia anticapitalista o bé fer un acompanyament crític eh, d'aquest eh, socialliberalisme, de la socialdemocràcia tal com la veiem avui en dia, considerant que és l'única política possible. Aquest és la, el dilema en el qual es debat l'esquerra transformadora europea. Podríem parlar de França, podríem parlar de la situació d'Itàlia, de Rifondazione, podríem parlar dels debats que hi ha dins de Die Linke, a Alemanya, podríem parlar de molts exemples. Però és, és el debat eh, i l'arrel la, la, de la crisi. Les mm. formes són conjunturals, naturalment, hi ha factors propis eh, de la tradició del moviment obrer i de l'esquerra en l'estat espanyol, però el problema és mm, probablement d'abast eh, internacional i europeu. Franquesa. Sí, jo, com el Lluís veig que eh, el que preguntes ens obligaria a un debat eh, molt més extens sobre com l'esquerra transformadora, l'esquerra que, es posa, que aposta per un nou model de societat més just, tingut una greu crisi durant el segle XX a les seves propostes i ha hagut d'adaptar-se i ha buscat diferents solucions per buscar una proposta innovadora que evités els errors del passat. Jo crec que el que és el projecte d'Izquierda Unida i Esquerra Unida Alternativa i altres projectes a nivell europeu crec que han encertat en donar resposta a això, si fent referència al que és la seva proposta de programa, la seva proposta eh, de societat més radicalment democràtica, més participativa, en què el públic s'entén no només com una qüestió estatalitzadora, sinó com una qüestió de participació eh, d'un eh, espai d'intervenció econòmica sota control social, que cerca la sostenibilitat. Tot això que està en els programes crec que no és objecte de debat debat eh, en el sentit de que hi ha un gran acord que aquesta és la sortida. El problema no està aquí. El problema està en l'altra cara, que és com es gestiona aquesta proposta. I el que veiem aquí és un enllaç en el pitjor del segle XX, en el sentit que Esquerra Unida, a nivell intern, i molt en particular Esquerra Unida Alternativa, ha anat derivant cap a una gestió pràctica que abandona aquest programa, que se sotmet a la lògica de conquerir espais de poder per persones i no per al projecte, i acomodar-se a, el, eh, el benestar que per a un nombre limitat de càrrecs polítics pot donar el estar implicat en aquesta gestió eh, quotidiana eh, renunciant al que és la proposta programàtica. No es pot parlar, per exemple, de sostenibilitat i a la vegada, durant 4 anys, per posar un exemple, o 6 anys, no haver gestionat a l'aigua de manera sostenible, el que volia dir haver situat el preu de l'aigua en altre nivell, intervenir sobre els camps de golf, intervenir sobre una gestió quotidiana que ens encaminés. Però evidentment, una gestió d'aquest tipus és molt més conflictiva perquè toca interessos concrets, eh, implica eh, pressions eh, de lobbies, implica tenir que mobilitzar la societat per eh, arribar a un altre tipus de regulació. El que hem vist és, malauradament, una gran hipocresia per a aquells que han gestionat el projecte eh, entre el que és el programa teòric, i la seva aplicació pràctica en el dia a dia, fins al punt que en determinats moments, quan els moviments socials s'han manifestat, s'han mobilitzat per aplicar el que era el programa d'Esquerra Unida. Poso un exemple, el que ha sigut la lluita de mestres per defendre a Catalunya una llei educativa que assegurés el caràcter de servei públic i evités la privatització, Esquerra Unida es situa eh, blindant el govern, es situa fora d'aquesta mobilització eh, i, eh, per tant, fora del que és el seu propi programa. Per mi, el problema es troba fonamentalment aquí, en la submissió d'un discurs a una acció quotidiana que desmenteix en la pràctica allò que es diu i això és el del que cal sortir perquè eh, quan es cau en aquesta situació doncs senzillament es perd legitimitat, es perd la confiança de la, de, dels sectors que poden recolzar una dado. posició així. Sí. En eh, mi opinió eh, Izquierda Unida representó en su momento un intento innovador, pero se quedó a medias. Se quedó a medias sobre el fondo de la política. Eh, los problemas que ya se vieron en la transición sobre el tema de si reforma o ruptura y la eh, desgraciada política, en este caso mm, de la dirección del PC, en mi opinión, de Santiago Carrillo, que facilitó la transición y la perduración de los, poderes fácticos y una constitución que no reconoce derechos fundamentales como el de, de, autodeterminación, de alguna manera ese fondo no se ha corregido en Izquierda Unida, salvo un periodo, en mi opinión, que fue el periodo en que mm, mm, el coordinador, mm, la, la, tuvo Julio Anguita. Por ejemplo, el problema de partido gobierno de lucha el pensar que se puede estar en el gobierno y en la lucha al mismo tiempo es una expresión esquizofrénica, en mi opinión, que conduce pues a, lo que hoy tenemos. El problema no es únicamente la línea de subordinación al Partido Socialista que ha mantenido en, eh, la práctica Gaspar Llamazares, es que de ahí se ha derivado eh, una profunda desmovilización de los militantes y los cuadros de Izquierda Unida para impulsar las luchas ¿eh? que sobre todo en el último periodo de Zapatero pues eran evidentes que habían que eh, volcarse en ellas en el tema contra la precariedad en la defensa de la vivienda ante los cierres de empresas es, por otro lado, la justificación de que es posible gobernar, sea en Euskadi, sea en Cataluña, cuando los partidos hegemónicos aplican políticas liberales o social, liberales, con lo cual tú te corresponde con ellas. Esa, esa esquizofrenia de ser partido de gobierno de lucha ha tenido desastres evidentes en, en Europa, pues con la participación del Partido Comunista francés en el gobierno plural de la izquierda. Y mientras no haya una, una, crítica a fondo y una ruptura con esa, esa mm, estrategia política, eh, yo entiendo de que no habrá una solución, no, habrá, no se despejará el camino para lo que como modelo que representaba Izquierda Unida, es decir, un movimiento político, social, plural, amplio, pero que tenías que hacer movimentista, dirigirse hacia la sociedad, pues no puede dirigirse porque cuando se ata, sea por la subalternidad al gobierno, sea por la presencia en las instituciones, sea por la voluntad de estar en futuros gobiernos a cualquier precio, está claro que en ese, momento se amputa, se castra la potencialidad de las posibilidades que tiene lo que era el modelo de izquierda unida inicial. Yo en muchas ocasiones cuando me han dicho, bueno, ante el que es de izquierda unida, ¿qué habría que hacer? De alguna manera habría que reconstruir una izquierda unida. El modelo de izquierda unida plural, amplio, abierto, movimentista, es, para mí sigue siendo válido. Lo que hay que cambiar son las políticas y sobre todo las inercias que perduran en muchos militantes y cuadros y corrientes. Y en este caso también mi opinión, si el caso luego lo hablamos, también en el seno del PC. Bé, doncs el Diosdado ja ho ha deixat molt ben preparat per parlar ara del PC. Doncs això, jo, em, la impressió que queda és que hi ha hagut com una mena de maniqueisme dins de tota aquesta, dins de tota aquesta discussió sobre la crisi d'Izquierda Unida eh, entre una direcció de, eh, amb una subalternalitat eh, molt assumida i un PC que en ales de la unitat doncs, no ha buscat aquesta ruptura, i, i, però, però sí que ha guardat com una mica les essències de, de les línies roges que no podia traspassar Izquierda Unida, ha sigut sempre com la consciència d'esquerres d'aquesta deriva que estava duent, eh, duent Izquierda Unida per part de, de Llamazares. Um, vosaltres creieu que li queda marge al PC uh, eh, per uh, fer un discurs que pugui regenerar Izquierda Unida i i és, I és realment aquesta la visió que se'n pot veure del PC? Un PC que, que no has tingut implicació en aquesta deriva d'Izquierda Unida? Lluís. Bé, eh, primer de tot, eh, una certa prudència per part meva. Parla algú que no és militant ni membre de, del PC, i per tant parla des de l'exterior i amb la, una percepció externa d'una realitat política eh? Eh, altres companys doncs, eh, el Ramon parlarà amb més coneixement de causa eh, del, del tenor dels debats que, que, eh, que es produeixen dins del... No, no ens limitem de principi, eh, Lluís? No, no, no. Jo crec no, que aquí... Va... No, però diguem, Estem una ràdio que no... coses perquè... Eh... No rebem subvencions, eh? O sigui, que no, pots, no, aquí pots no, no hi ha subvencions, però sí hi ha una implicació mm, diferent dels uns i dels altres i, lògicament, la, la percepció tampoc, tampoc dir-la pot ser exactament la mateixa, són els mateixos fenòmens. Ho dic perquè mm, eh, jo diria la primera cosa, vist des de fora, és que el PC no és una força homogènia això em penso que és una, és una evidència per tothom, que és un partit eh, actualment i des de fa anys molt fragmentat amb diferents famílies i diferents tendències polítiques que es palesen i que es manifesten obertament pràcticament com a tals en el debat i en la crisi d'Izquierda Unida. No? Eh, clar, eh, si parlem de la, de la pertinença formal, des de Llamazares és membre de, del PC, eh, fins a fa quatre dies la Rosa Aguilar, <laughs> eh, fins que va deixar de pagar les cotitzacions i no sé si se li ha durat formalment de baixa, era membre del PC, i clar, eh, Paco Frutos és membre del PC, eh, Felipe Alcaraz, Monereo, molta gent amb sensibilitats i amb eh, eh, opinions eh, francament o manifestament eh, diferents, eh, forma part del PC. Aleshores, mm, dir que el PC, si el PC ha d'articular o té la capacitat d'articular o de reconduir la situació a Izquierda Unida, jo eh, tinc, soc molt escèptic sobre aquesta possibilitat. Molt escèptic per una, per una raó perquè, eh, primer perquè no està, no està tan diferenciat el debat que es dona a Izquierda Unida dins del debat que es produirà d'una manera o d'una altra, pels canals que els companys sabran, millor que jo, eh, dins del propi partit. Eh, les opcions no són massa diferents entre el que plantejàvem la, responent a la, a la pregunta anterior, entre com reconduir, eh, reconstruir una esquerra combativa, una esquerra anticapitalista, una esquerra conseqüent, o eh, seguir una deriva i un procés d'adaptació. Eh, aquest debat està plantejat eh, i travessa necessàriament el PC. Tindrà capacitat per reconduir-ho? Mm, jo sóc molt escèptic perquè justament el que es veu en, els últims, en les últimes setmanes davant de la reacció eh, o com a reacció davant d'aquesta crisi realment que podríem dir mm, que té característiques de crisi terminal com a projecte polític d'Izquierda Unida. El fet és que tothom parla de refundació, de reconstrucció o de rellançament. Vull dir, tothom pensa que s'ha acabat un cicle. Eh? Això no ho discuteix pràcticament ningú. Però en aquestes últimes setmanes setmanes justament es veu una actitud per part de, del que podríem dir la direcció eh, més identificada o més oficial del PCE, una, una actitud més aviat d'intentar salvar els mobles organitzatius d'una organització que està a punt d'estavellar-se de, de, de perquè no té recursos, que d'anar a un balanç i a un debat polític de fons que toqui els problemes que estàvem plantejant abans. És dir, mm, Beck manca de coratge. Per exemple, donaré un exemple que, que sigui puntual i no sigui atribuïble mm, ni globalment eh, potser a tothom, a tot el PC, ni molt menys. Per exemple, eh, fa una setmana els companys nostres a Euskadi, que estaven en un debat molt fort amb eh, la direcció d'Ezquerbatua, de Madrazo, i que intentaven configurar una alternativa d'esquerres a la direcció, amb altres tendències, entre elles a eh, l'EPK, eh, per descavalcar el coordinador i imprimir una línia més independent de sortida del govern de col·laboració amb el PNB, es van trobar amb la sorpresa que en el moment, en el moment crític l'EPK va votar amb madrazo contra nosaltres i ens va deixar aïllats, els companys nostres, cosa que ens va deixar realment, com es diu vulgarment, amb el cul a l'aire. Per això eh, jo tinc dubtes de la, real, de la capacitat, més enllà de la voluntat de quadros i de determinades tendències del sí. PT, de la capacitat del PT per reconduir aquesta situació. Molt bé, aquesta és una part de la pregunta, però la següent, i aquí sí que ja més breu, és uh, eh, se'n pot deslliurar de part de la culpa d'aquesta crisi al PC? No, jo no crec que parlar en termes de culpabilitat no és, no és, no és la qüestió. Estem parlant de, de crisi política. Jo crec que la, la, la crisi política tant del PC és, és indestriable de tot el procés d'Izquierda Unida. Són, són fenòmens que responen a una mateixa problemàtica de fons. D'alguna manera, la constitució de, o el llançament d'Izquierda Unida va ser una iniciativa del PCE per respondre a una situació de crisi de l'esquerra i de l'espai de l'esquerra que ell mateix representava i que va tenir un, un, una part esperançadora durant, bé, bé. durant tot un seguit d'anys. Ramon. És aquest pessimisme, jo crec que sí que el PC e pot ser un factor de recuperació d'Izquierda Unida. Ara bé, sí que és veritat que hi ha elements preocupants. Jo crec que és veritat que la crisi que ha tingut Izquierda Unida és semblant a la crisi que s'ha produït al PC. I hauríem de situar això dintre d'un context històric. Els comunistes a Europa han pogut desenvolupar durant molt temps un treball seriós d'augment de, l'estat del benestar, de millores eh, socials, que potser l'exemple més clar seria el cas del Partit Comunista Italià, sobre la base d'una forta mobilització social però a la vegada una absoluta, un absolut tancament a poder entrar en els governs. I això era degut a la Guerra Freda. Per tant, en certa manera, els partits comunistes estaven blindats de certes tentacions de corrupció en el seu interior perquè eh, no podien accedir a determinades àrees de poder i, eh, per tant, el propi sistema eh, obligava, diguem, a mantenir-se en l'espai de la lluita, en l'espai de govern parcial, però sempre de manera molt limitada, cosa que ajudava a evitar, diguem, una Mm, descomposició eh, a nivell de persones, a nivell de persones que s'integren a les institucions eh, en, en la seva activitat. Això ha canviat. Això ha canviat i veiem pues, ara eh, pues, arreu i també a casa nostra persones que procedeixen del Partit Comunista pues, ocupant ministeris, conselleries, etc. I ens col·loca davant d'un repte que no és fàcil de gestionar, que és trobar els mecanismes per evitar que aquesta tendència a integrar-se dintre del sistema i acabar gestionant en benefici de la sostenibilitat del sistema i no de l'abans d'un procés de transformació eh, trobem aquests mecanismes eh, dintre del cas d'Izquierda Unida i el PC com partit germà del, del SUC pues doncs està en un debat intern en què aquestes qüestions hi són i són en el sentit que una regeneració i una actuació més conseqüent del PC també vindrà de la mà d'un major control sobre l'activitat de les persones que ostenten eh, la militància. Li veus, li veus llavors eh, aquesta capacitat de regeneració del projecte Izquierda Unida al PC? Mm, bé, que això està en curs. Jo puc comentar com ara el mes de maig tenim el Congrés del SUC viu i que en aquest congrés està, en el debat s'està produint un abans important, una regeneració del nostre propi projecte en la direcció que, estem, que, que estic comentant, que és una direcció en aquest sentit de tornar als orígens i adaptar-se a una nova situació en què ens veiem eh, obligats a establir sistemes d'autodepuració que porten democràticament, no per la via clàssica de l'autoritarisme o la... no, no, democràticament a eh, situar dintre del nostre espai aquelles persones que aporten en la seva pràctica quotidiana per portar a terme un programa transformador. I a la segona part de la pregunta, podria haver evitat abans això el PC? podia haver ubicat evitat. I en aquest sentit sí que estic d'acord que hi ha una responsabilitat no tant perquè el PC hagi diguem, executat aquesta, aquestes polítiques, perquè òbviament no, és, no ha sigut la praxis ni la proposta del PC aquesta deriva de Gaspar Llamazares, sinó en tot cas per absència, per incapacitat d'actuar abans de que eh, Izquierda Unida se situés no en el pla de l'alternativa, de la resposta, sinó en el pla de satelitzar-se eh, com un partit complementari al, al PSOE. No? I per tant aquí sí que pot haver-hi responsabilitat per absència, però que en tot cas aquest és un, forma part del debat actual que es dona en el CIDO. Bé, e. Eh, Gerald, yo opino de que no podemos juzgar el actual PC eh, con los ojos de los años 30 eh, 40 o 50 o 60. Es decir, no es el, PC del viejo monolitismo, de una homogeneidad eh, como consecuencia de una política centralizada democrática de tipo que se llamaba el leninismo, que para mí era No. Hoy el PC es una organización que está recorrida por, eh, múltiples, eh, múltiples familias, corrientes, gentes, eh, hay baronías, reinos de taifas, y que yo creo que expresa, pues, por un lado, el, papel que ha jugado, el que, por ejemplo, pues es, Gaspar es miembro del PC, y ha aplicado políticas pues en contradicción con decisiones y orientaciones del propio PC. Pero es que mm, ahora vemos también como varones del PC mm, pues entran en una, un arreglo a la crisis de Izquierda Unida que para mí es un, es un error. cuando una vez que mm, ocurren los resultados electorales, que Gaspar Llamazares hace trampa presentando su dimisión cuando él ya no puede, digamos, el que no se va a presentar de nuevo a la presidencia, a la coordinación de Izquierda Unida, cuando ya no, totalmente ya no tiene esa posibilidad, ya ha cumplido los dos mandatos, cuando lo que correspondía era haberle exigido la dimisión como coordinador, la formación de una gestora que, a elegir en el marco del Consejo Público Federal que eh, reflejase la realidad e integrase a las diferentes componentes de Izquierda Unida, pues eh, bien, se hace una apuesta por una comisión unitaria que es un pacto entre varones donde se dejan ya, hay un primer problema, se dejan ya mm, al margen, pues federaciones que aunque tienen su realidad, son parte de Izquierda Unida, se dejan al margen también otras pluralidades, también internas dentro, del PC. Y bien, eso, ¿cómo achacarlo? ¿Eso es una responsabilidad del, del PC o es que el PC realmente existente no tiene hoy mecanismos ni está en condiciones de afrontar esta situación? Esa es un interrogante. En mi opinión, creo que hay un. Es una olla que está bulliendo, ¿eh? porque, por ejemplo, también es parte del PC, con sus relaciones particulares, el Subview, y el Subview ha tenido pues un discurso, una trayectoria en los últimos tiempos con una cierta coherencia. ¿eh? Tengo también pues alguna observación a hacer, pero tiene una cierta coherencia. Y yo sé que dentro de los debates, pues ha contribuido con posiciones, con propuestas, a veces diferenciadas a otros sectores del PC. Por tanto, yo ahí diría, mm, prudencia, mm, en todo caso animar y ayudar en lo posible desde lo que sería criterios de opinión de la gente que estamos, que no somos del PC, pero que somos amigos, que somos compañeros dentro de Izquierda Unida y que nos sentimos cercanos i que hemos tenido muchos acuerdos. Eh? Bien, vamos con la... anem amb la primera pausa musical al programa eh, i després continuem els companys. Recordeu, esteu escoltant Onda Libre, el 91.4 de la FM de Barcelona, tots els diumenges en directe de 12 a dos quarts de dues, amb remissió els dimarts a partir dels 10 del matí al mateix FM.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 Una vegada que hem fet tot aquest repàs doncs, de, de crisi interna, crisi per motius interns, crisi per motius externs, doncs... Eh, veient els resultats electorals i les solucions que s'han tingut que fer per arribar d'ajustadíssima aritmètica eh, si voleu ho expliqueu, però bueno, la veritat és que és una mica complicat això dels tants percents per arribar a tenir grup parlamentari, Um, la pregunta més directa que es pot fer és si, si no ha arribat al punt de veure Izquierda Unida com un cadàver polític, és a dir, com un projecte que ja, tinc, ja ha complert el seu cicle, i si no cal esperar a un altre cicle de moviments socials que sustentin un altre projecte polític, com va ser en el seu moment la pròpia Izquierda Unida, lligant-se als moviments d'Antiotan eh, i com han sigut altres col·lectius que han sorgit a l'escalfor de moviments com els de l'antiglobalització. Lluís. Bé, mm, eh, sobre aquesta qüestió, jo, eh, la meva opinió és que Izquierda Unida eh, no és només la meva opinió. Tothom parla, com deia abans, de, de necessitat de refundació, de necessitat de reconstrucció. Els termes són variats i diversos, però en el fons eh, constaten un, eh, una realitat i és que no és un problema només i estrictament de resultats electorals sinó que els resultats electorals eh, reflecteixen una, un esgotament del projecte polític. És evident que no és possible continuar eh, ni resoldre ni respondre a la necessitat d'una esquerra combativa eh, continuant com fins ara. Això és una evidència palesa per tothom. Eh, jo diria que, efectivament, el, el, la qüestió que es planteja ara i que s'haurà de clarificar o d'aclarir en el proper període, en el període més immediat de preparació, suposo que els, companys en parlant també, de la propera Assemblea Federal d'Izquierda Unida, és... Eh, Bé, si real, realment aquesta assemblea o aquest procés de debat certifica eh, aquest esgotament polític, és a dir, la incapacitat de que de dins d'Izquierda Unida sorgessin forces eh, amb capacitat per regenerar el discurs, per resituar eh, la perspectiva d'una esquerra de combat, o no. Jo crec que, de totes maneres, eh, manifestar el, els meus dubtes que, pel que fa a aquestes possibilitats. Eh, per una senzilla raó, perquè aquest procés eh, del que parlem ha, ten, ha tingut com a efecte col·lateral una, eh, una desvitalització del que és Izquierda Unida com moviment polític i social. Un, eh, un, eh, S'han anat buidant assemblees, eh, capacitat, presència en els moviments socials, combativitat, eh, presència de, de quadros i activistes dins de l'organització, etc. Hi ha, mm, per dir-ho d'alguna manera, probablement a hores d'ara, més activistes que es reconeixerien en un espai d'esquerra combativa ja fora d'Izquierda Unida que dins d'Izquierda Unida. El problema, de totes maneres, és complex i el debat necessari, perquè una cosa és evident, hi ha una realitat objectiva, hi ha una base social perquè, per aquesta esquerra de combat. Eh? Eh, hi ha una base social. I, de totes maneres, no hi ha un altre referent encara que Izquierda Unida eh, en, per, per, per tot aquest sector social. La qüestió que es planteja, el debat que es planteja és si pot sortir, si Izquierda Unida és la solució o el marc de la solució o no. Jo crec que l'esgotament d'aquest projecte fa que el marc d'Izquierda Unida tot i, i seguir contenint quadres i militants indispensables i necessaris per una esquerra anticapitalista, combativa, conseqüent, fidel, com la que estàvem parlant, parlant ara, tot i això, tot i aquesta realitat, ja hi ha més forces a fora eh, que dins d'Izquierda Unida i és necessari, serà necessari plantejar-se un projecte de reconstrucció de l'esquerra que abraci tots aquests sectors i que desborda ja necessàriament un marc molt esgotat com és el d'Izquierda Unida. Ramon. Bé, jo comparteixo que tant Izquierda Unida com especialment Esquerra Unida i Alternativa són projectes esgotats que han deixat fora eh, sectors que de manera natural eh, tindrien que estar en el seu sí. Algun d'ells perquè mai han arribat a estar-hi, però molts d'ells, perquè i encara és pitjor, perquè hi han estat i l'han anat progressivament abandonant. Ara bé, el fet de que existeixi aquest esgotament i que per tant sigui necessària una refundació que permeti incorporar tot aquest magma, tot aquest espai de manera natural i de manera eh, positiva i entusiasta, tampoc ens ha de fer precipitar-nos eh, per cremar allò que al poc que tenim en aquest moment sense assegurar-nos de que és possible eh, bastir, construir una eh, alternativa més àmplia. No? Per tant, des d'aquest punt de vista jo crec que s'ha de treballar en una doble direcció, una direcció que permeti fonamentar una, una refundació o un reagrupament o una nova assemblea constituent del que són les forces alternatives a aquest sistema i a la vegada seguir pressionant a l'interior d'Esquerra Unida i Alternativa per eh, profunditzar eh, les contradiccions, eh, exigir la participació de l'organització, revitalitzar-la en el possible eh, i eh, donar vitalitat pues, a aquells espais pues, programàtics, de col·lectius de persones, d'àmbits de, de mobilització que encara hi són dintre d'aquest àmbit i que mm, en cap manera hauríem de provocar una situació que per un ensorrament precipitat eh, conduíssim a aquest espai encara un major desànim. Gisado. Eh, si se entiende como agotamiento el proyecto, que Izquierda Unida que se se postula, se presenta como una fuerza de izquierda transformadora, hay que decir que desde luego eh, no lo es al poco de, la salida de, Julio Anguita de la coordinación y la entrada del nuevo coronel Gaspar de Mazares que enseguida empezó a aplicar políticas de subalternidad al Partido Socialista. Ahora, mm, dicho eso, el, lo que sería la certificación de la muerte de lo que sería el proyecto es un tema mucho más delicado, mm, porque también es verdad que las fuerzas que podrían presentarse como alternativa para la reconstrucción de esa izquierda antiquiperista y alternativa son todavía frágiles, están fraccionadas, en lo que serían los movimientos sociales aún no ha madurado suficientemente entre lo que sería la parte más activa, una conciencia anticapitalista y de la necesidad de la acción política para transformar la sociedad. Por tanto, podemos decir que estamos entre la agonía de Izquierda Unida y que todavía no se han creado las condiciones de emergencia de lo nuevo. En, en esa situación incluso nos podemos encontrar con la paradoja siguiente de algún modo la derrota electoral que sitúa a Izquierda Unida en el terreno de la oposición al Partido Socialista, una vez que esta más gira más a la derecha, esa situación, esa coyuntura, pues incluso podría favorecer una cierta recuperación de Izquierda Unida con una cierta expresión de oposición en los próximos años. Lo que pasa que para mí eso no basta. ¿eh? Creo que tenemos es un deber y una oportunidad en la próxima asamblea y dependerá de cómo nos presentemos ante la Asamblea, de, lo, de lo que esa Asamblea sea. Esa Asamblea tiene que romper con la continuidad de las políticas que han llevado. Perdón, Diosdado, ¿puedes especificar Asamblea? Que Sí, me refiero a la Asamblea, a la Asamblea Congresual de Izquierda Unida, que aún no está fijada la ah, fecha. ¿eh? el, próximo Congreso de Izquierda Unida que tendrá que decidir sobre las políticas y sobre los órganos de Izquierda Unida. Eh, para mí, el triunfo del continuismo, si se viste lo que sería llamado llamazarismo sin llamazares, ¿eh? lo que sería fruto de, un acuerdo entre baronías de, de Madrid, eh, aquí de Cataluña y de sectores de Andalucía que practicasen una política más o menos igual, creo que sería, desde luego, mm, impedir la posibilidad de alumbrar algo nuevo. Pero para ti todavía no ha implosionado lo que eh, es Izquierda Unida. Todavía no. De todos modos, esa asamblea congresual puede ser decisiva, porque si vence el continuismo, está claro que dejará a mucha gente fuera. ¿eh? Pero hay la posibilidad también de, de, que eso cambiase en el marco de la Asamblea Congresual. Los que apostamos por una catarsis, es decir, por dirigirnos al conjunto de la afiliación, por tener tiempo para discutir, para movilizar, para ir a fondo de todas las causas que han llevado a este resultado, donde se politice, hay una discusión política a fondo y que genera las condiciones de lo que unos hablan reconstitución, yo prefiero hablar de un renacimiento de la izquierda transformadora, que en este caso tendría que ser además un momento para dirigirse, para convocar, para ilusionar a mucha gente que o sea macho de Izquierda Unida o está fuera de Izquierda Unida, pero se trabaja, pues, se coinciden las luchas y los movimientos con ellos, yo creo que sería una nueva oportunidad. Ya veremos, ya veremos. Sigamos con, la, con la siguiente pregunta. Eh, no sé si a hacer alguna cosa más sobre qué tema, que es bueno, bastante sobre el tema de proyectos y no Izquierda Unida. Si fos, sería un simple minuto eh? Una, una cosa más. Una cosa. Quizás lo digo para la que a lo mejor algunas preguntas, que en vez a lo mejor de empezar por Luis, a lo mejor empieces por él, o para hacer un poquito, también que él pueda mejor responder, o... ¿eh? bueno, vale, ir rotando un poco más, ¿no? vale, no hay problema. Lo digo para que también el, que, el último a veces puede tener ventajas hacia el primero, o, el de... No sé. Vale, Dios dado, por hablar ahora la primera tú. Y luego Joder, no, no, no. <laughs> no, no, no, ahora la próxima empiezas tú. <laughs> no sé si él a fallar alguna cosa más, Si no, es muy breve, eh? Un minuto. De, de, tot, de tot el tema aquest d'Izquierda Unida. Sí, no? Molt breu. És que entrarem ja a Esquerra Unida Alternativa, eh? Sí, sí. No, no, molt breu, efectivament. Eh, no cal anticipar els esdeveniments. Eh, es veurà en aquest procés, jo crec que en la convocatòria mateixa i en la preparació d'aquesta Assemblea Federal d'Izquierda Unida, aquest Congrés d'Izquierda Unida, es veurà quina és la disposició de forces eh, i la capacitat de reconduir aquesta crisi o la certificació de que aquesta crisi ha esgotat el projecte. I, efectivament, a partir en aquest procés i en aquesta aquesta mateixa assemblea doncs, caldrà prendre bé. resolucions. Bé, bé, alguna cosa... Ja està, afegits, doncs comencem amb Esquerra Unida Alternativa i... i... Ah, sí, sí, sí, digues, digues. Això, no, complementant, eh, perquè que això ho veiem tots de manera molt igual, no? però un indicador important d'això serà eh, veure quina és la participació de la base mhm. i com es facilita o s'impedeix aquesta participació perquè en aquest moment Esquerra Unida, Esquerra Unida Alternativa hi ha eh, localitats senceres expulsades sense dret a participació, el cas de Mataró en el cas de Catalunya, el cas cas d'Astúries a nivell de l'estat espanyol, amb impugnacions constants uh -huh. sobre aquesta qüestió. Per tant, això també és un indicador de si es vol una assemblea oberta o una assemblea cada vegada més restringida, més controlada, d'una direcció bé, bé. cada vegada més... Anem... Sí, no, no, no, muy breve. De todos modos, en relación a la pregunta que tú habías hecho, sí que es una cuestión. Y es que el, mientras no se produzca una revitalización de los movimientos sociales, en el sentido de masificación, de radicalidad, es verdad que esa ausencia hace más difícil una salida en el sentido de los que por lo menos aquí nos pronunciamos, de catarsis, de cambio a fondo, etc. Es verdad, vamos a intentar que a pesar de eso, pues haya la salida mejor ¿no? en, la dirección que proponemos. Em, tanquem tema Izquierda Unida, parlem d'Esquerra Unida Alternativa, començarà a sortir més en els nostres anàlisis ICV, Esquerra Unida Alternativa i Catalunya. Vale? No dic que no hi puguin haver referències a Izquierda Unida, però ara recentrem l'anàlisi política. I comencem pel Diosdado. Vale? La primera pregunta... Eh és sobre els resultats a Catalunya que s'enllacen també amb una davallada electoral que, amb, des de les municipals que fan que bueno, eh, es pugui parlar d'una crisi a banda d'Izquierda Unida amb unes característiques concretes per Catalunya. Si és així, per què i, i a què ho atribuïu? I ho atribueixes jo en aquest cas? Bueno, primero, en primer lugar, es eh, responder... Eh, es a, las, a, los argumentos y las palabras de tanto de John Herrera como de la dirección de iniciativa que tras los resultados electorales tiran balones fuera y dicen que esto es culpa de Izquierda Unida. Mira, no, es cierto. Izquierda, izquierda no es cierto en parte. ¿eh? En, la totalidad de la, argumentación de iniciativa. Eh, izquierda Unida pierde el 25% de los votos en relación al 2004. Aquí en Cataluña se pierde el 22,6%. ¿eh? En el conjunto, y eso formando parte de la media a nivel estatal. En Andalucía solo se pierde el, 20% de los votos en, Euskadi se pierde más de la mitad de los votos. Por tanto, mm, aquí hay que poner todas las cifras a análisis y está claro que la responsabilidad de eh, la coalición en la derrota electoral es evidente. ¿eh? Eh, y comparten muchos de los elementos que hemos criticado en la, de responsabilidad política en la orientación de la campaña y de todo el trabajo previo hecho por Yamazarés. Es que la coalición no ha hecho cosas manifiestamente distintas. Ha participado en el gobierno con, con eh, el gobierno tripartito. Es más, Gaspar Llamaceres, cuando vino aquí a Cataluña a hacer campaña, expresó y salió publicado en el país que ponía como ejemplo de la actuación de la izquierda transformadora lo que había hecho la coalición eh, ICV-EUIA. Por tanto, no hay elementos básicamente distintas. ¿eh? Bien. Ramón. Yo comparto de que la crisis es un aquí en Cataluña es compartida y va en dirección muy similar a lo que ocurre en el de Estado. Lo que ocurre que también aquí hay alguna diferencia. Hay una diferencia porque efectivamente iniciativas que Unida eh, están en el gobierno y han desarrollado una, una política dentro del gobierno que se aparta en mucho de lo que fue el programa con el cual se presentaron las elecciones. Y esto genera una situación de frustración que tiene que ver pues con, desde el túnel de Bracons, con la MAT, con el cuarto cinturón, con la gestión del problema del agua, con la, eh, actuación en el gobierno dentro de la Consejería de Interior. Eh, en fin, esto no responde a la propuesta con la cual se presentaron los electores. Por tanto, eh, aquí eh, evidentemente la, crisis tiene otro, matiz, aunque se inserta en ese, problema eh, general de pérdida de perfil de lo alternativo, de renuncia a ese espacio de transformación y de desencanto de los sectores sociales que les han prestado apoyo hasta ahora. Luis. Sí, eh, afegir una mica el que deien els companys, una cosa que sí que és eh, especialment dolorosa per Esquerra Unida i Alternativa i que se n'aprofita amb un, diguem-ne, diguem-ho clarament, amb una certa cara dura, eh, doncs la direcció d'iniciativa, quan diu no, és que nosaltres el nostre projecte vola per les seves pròpies, amb les seves pròpies ales i el problema és Esquerra Unida que, que té una davallada. I on la part de veritat és que en aquesta política de la coalició eh, l'electorat tradicional i més propi i més identificat amb el perfil que hauria d'haver mantingut Esquerra Unida l'ha castigada molt durament és veritat que en el cinturó industrial de Barcelona hem patit una pèrdua mm, de vots, ja efectivament, com deies tu, a les municipals ho assenyalaves, i aquí s'ha certificat molt greu i molt important. I és que aquest electorat tradicional de l'esquerra més combativa, més transformadora, més de, de matriu i de tradició comunista, eh, doncs probablement viu molt malament, viu molt malament aquesta dualitat de, entre el discurs i la pràctica ho suporta molt malament. Jo recordaria, ho diria com una anècdota, una cosa, els companys se'n recordaran, potser en l'últim Consell Nacional, un debat, que algun company assenyalava eh, senyalava sorprès la paradoxa de que sectors eh, socials eh, de classe treballadora mm, i fins i tot que estan en conflicte amb, eh, amb el govern, eh, com per exemple companys de CMB, els havien vist anar a votar socialista. Clar, eh, la paradoxa només és aparent, la paradoxa només és aparent. Eh? És dir, que eh, sectors obrers en conflicte amb un govern social liberal s'estimen fins i tot enfront de la dreta votar el govern amb el qual s'estan barallant que votar una opció política que no es diferencia d'aquest govern. No sé si a afegir alguna cosa más, si no buena pregunta, pero muy breve. Eh? Sí, no, no, es dar, algún dato, ¿eh? porque Iniciativa ha intentado decir, esto es culpa de EUIA porque se ha perdido en las zonas rojas, en las zonas industriales, que es cierto, pero cómo explicarse que en Girona, donde es hegemónica iniciativa, se ha perdido el 29,5% de los votos. ¿Cómo explicarlo si no en relación a la represión de, la Consejería Interior sobre los movimientos nacionalistas de izquierda en mm. Girona y tantas cosas? Si ya ya hablarían sobre el tema de, que han sigut conselleries i certes, y eh, bueno, actuaciones de las instituciones. Bueno, doncs anem amb... seguim, saltem un torn de paraula. Anem amb el Ramon, que contestarà i passarem als següents. Que és, es parla molt d'aquestes submissions d'Iniciativa per Catalunya Verge per mediació de... d'aquesta submissió d'Esquerra Unida Alternativa, ICV, per part de... Per, amb la mediació de Llamazares, i això és denunciat per una part d'Esquerra Unida Alternativa. Hi ha una altra, llavors, que ho accepta? Eh, evidentment, evidentment. Evidentment. Aquí hi ha hagut un procés de... És una pregunta per mullar-se, eh? És una pregunta per mullar-se. ha hagut un, un procés de submissió eh, a nivell general, a nivell d'estat, eh, molt clar, en el sentit de que iniciativa, per posar un exemple, el que ha passat al País Valencià, iniciativa aposta per trencar Izquierda Unida en el País eh, Valencià, creant una alternativa diferenciada, mentre que Catalunya va en coalició, està trencant, i això no és contestat ni per Izquierdo ni de nivell federal ni tampoc és contestat en la contundència que feia falta contestar des de Catalunya. No és possible anar en coalició a Catalunya i que aquesta mateixa, aquest company de coalició t'estigui trencant Izquierdo ni del País Valencià. Això s'ha obviat, s'ha estat eh, còmplice per silenci d'aquesta qüestió, no s'ha posat com a element de negociació en el manteniment de la coalició la mínima honestetat i la mínima corresponsabilitat amb aquesta qüestió i a més ha portat a perdre el diputat d'Izquierda Unida per al País Valencià. Uh -huh. La proposta d'iniciativa ha sigut una proposta absolutament marginal a nivell electoral, però sí suficient perquè el diputat d'Esquerra Unida o la diputada, el diputat en aquest cas que hagués sortit d'Esquerra Unida per València, no sortís. Per tant... Per què creus llavors que hi ha una part d'Esquerra Unida Alternativa que sí ha acceptat aquesta submissió i què en treia d'això? Perquè, eh, aviam, aquí hem de parlar en claretat. Aquí hi dos, no, no, és que la pregunta és clara. Hi ha dos projectes, almenys al meu entendre, eh? i vull ser molt clar en aquesta qüestió qüestió. Hi ha un projecte de la construcció d'un espai alternatiu a nivell d'estat que se situa en la tradició d'Izquierda Unida, d'oposició a les polítiques eh, liberals, siguin desenvolupades per al Partit Popular o siguin desenvolupades per al PSOE quan executa els pressupostos de l'Estat i altres polítiques, o hi ha un projecte de crear un partit satèl·lit, un partit eh, que se situa en l'esfera del PSOE de forma subordinada. I aquest jo crec que era el projecte del senyor Llamazares i és el projecte iniciativa. Un partit d'aquest tipus és un partit que eh, té de suavitzar els seus aspectes més durs... Sí, però estan més... parlant dins d'Esquerra Unida Alternativa. Però és que forma part d'aquesta qüestió, perquè el projecte eh, d'aquest eh, nou espai s'articula a l'entorn d'iniciativa i, per tant, l'aliança d'Esquerra Unida o d'un sector, que en aquest moment està a la direcció d'Esquerra Unida amb iniciativa, anava vers la construcció de l'espai d'un suposat partit verd, d'aquest espai verd menys roig, menys conflictiu en l'àmbit social eh, a nivell d'estat. I el trànsit d'Izquierda Unida d'una formació d'oposició en tradició ecologista, però també en tradició eh, emancipadora social en la tradició d'Urroig vers un espai en la tradició d'Obert. Sí. Mm. Això fracassa per dues raons. La primera raó és que no té espai electoral, entre altres coses perquè la conflictivitat social augmenta. També fracassa perquè Obert, en darrer terme, també és conflicte social. I ara podem veure eh, clarament a Catalunya la no voluntat de confrontar-se doncs, amb els camps de gols, amb les immobiliàries, amb l'urbanisme desaforat, porta a una situació d'esgotament de recursos bàsics com a l'aigua que ara s'intenten pal·liar de manera urgent. Però la no conseqüència en, el, en polítiques ambientals i de sostenibilitat té de que veure amb problemes de confrontació social, Bé. amb interessos econòmics. Diosdado. Vamos a ver, la supeditación de EU ya a, iniciativa a través de Llamazares es verdad, pero solo una parte de la verdad. Y yo, creo que no la más. Pero es que yo, en realidad, la pregunta hablaba de esas complicidades que han habido también dentro la, de Esquerra Unida Alternativa. La, la pregunta iba más hacia ahí. Sí, la complicidad para mí fundamental procede de la política de la actual mayoría de la dirección de Esquerra Unida y Alternativa. Es decir, la alianza formada entre la dirección del PCC y del POR ¿eh? que justifican la participación. Un momento. Justifican la participación de UIA en, niveles además de ínfima responsabilidad en, el gobierno tripartito, que se han silenciado ante eh, políticas mm, Mm, completamente rechazables del, tripartito, que no apoyan la movilización de los trabajadores de TMB porque entra en conflicto con el gobierno del Ayuntamiento de Barcelona donde, mm, donde gobierna el tripartito, eh, en este caso bipartito, eh, la alianza entre el PSC e Iniciativa, y hay una supeditación. ¿Y a qué responde esa supeditación que es suicida? Porque la respuesta que da Iniciativa en el marco de la coalición es de una progresiva, un progresivo ninguneo desprecio del papel y el peso de EUIA La cuestión es la siguiente, de que en las actuales condiciones, eh, iniciativa considera que la base de influencia de EUIA se ha reducido, que aporta poco y que pueden ser prescindibles. Y ante lo que es una salida de crisis evidente, el PCC se niega a ver la realidad están ahora mismo encadenados por su presencia parlamentaria institucional en el Parlamento de Cataluña y ellos valoran que ahora mismo una ruptura de la coalición significaría una travesía del desierto, es aparecer desnudos en lo que es EUA ante el conjunto de Izquierda Unida. La cuestión es que cuando más tarde se haga reconocer esa realidad y cambiar las cosas para hacer esa travesía, peor será para el futuro de Esquerra Unida Alternativa. Lluís. Sí, una mica continuant amb aquest raonament que deia el Diosdado, jo recordaria, els companys se'n recordaran molt bé, perquè va ser un debat emblemàtic de l'última, de la quarta conferència d'Esquerra Unida i Alternativa, el nostre últim congrés, per dir-ho d'alguna manera, la frase que vam contestar tots nosaltres, eh, eh, i que va ser majoritàriament aprovada, de que l'aliança amb iniciativa era un fet irreversible Mm? Era eh, irreversible. Aleshores, clar, davant de si una aliança és irreversible, això eh, vol dir que, no, que, no, que, que el, el, el destí d'una organització, eh, d'una organització està vinculat a l'altra. Mm, dir dues coses només. Eh, primer, eh, efectivament, hi ha una, hi ha una mm, trobada, hi ha una coincidència entre el que és el projecte d'iniciativa, que el Ramon l'explicava força bé, eh, penso, eh, iniciativa no pretén eh, en cap moment disputar cap hegemonia ni cap influència al Partit Socialista, sinó més aviat representar determinats sectors socials eh, caracteritzats per, eh, eh, diguem-ne, per, eh, per ser eh, capes mitges, eh, professions qualificades, capes superiors del sindicalisme, que representa que tenen una certa sensibilitat i que voldria representar i associar políticament amb un, com amb un perfil propi mm, mm, eh, de referències ecologistes que no, eh, no d'un combat conseqüent per l'ecologia, que és una altra cosa molt diferent, al costat del Partit Socialista. I això ha coincidit amb la deriva de la direcció majoritària, del que parla d'Esquerra Unida, que realment considera molt profundament que hi ha un, una evolució de la situació i de la societat cap a la dreta que fa inviable pràcticament polítiques d'esquerres conseqüents i combatives i que l'única política possible és eh, acompanyar críticament el socialisme, els socialistes, d'alguna manera. I clar, estem davant de davant d'aquesta situació i és el, el, el fons del problema polític. Jo només acabaria dient una cosa, que el fracàs està cantat per les raons que deien els companys, però podem tenir a Catalunya, i suposo que ara en parlarem, de perspectives polítiques, una certificació d'aquest fracàs molt dolorosa i molt vergonyosa per Esquerra Unida i Alternativa. Si, com sembla tot orientar-se, hi ha una evolució del govern central del PSOE cap a una entesa amb, amb Convergència i Unió, això tindrà unes conseqüències, un impacte sobre el tripartit, Bé. que probablement té els dies comptats. I veurem si el resultat d'aquesta política és un fracàs humiliant, una Bé. sortida humiliant del govern al qual ens aferrem d'aquesta manera tan desesperada. Anem llavors amb la, amb la pregunta lògica que ja l'apuntava Diosdado i començarem amb ell i acabarem amb el Ramon següent la següent del Diosdado del Lluís. Què és el que impedeix llavors, eh, eh, políticament parlant, eh, trencar amb ICV? Qui ho tapona, això, i per què? la falta de, de, visión y de valentía de la mm, Dirección mayoritaria de UIA de, de, de afrontar la realidad Hace tiempo que esa coalición, digamos, no funciona por las imposiciones que hace ICV. Y la respuesta de la dirección de UIA es eh, constantemente tragar y tragar. El último acontecimiento es el cese escandaloso por Francés Baltasar, del director de Medio Natural de UIA, Joan Pellissé. Y todos sabemos eh, quién es eh, eh Baltasar, su papel nefasto en la crisis del, del, agua y que frente a eso mm, la dirección de Ayuya haya aceptado mm, a cambio de contrapartidas que no tienen ningún valor, demuestra a qué punto de sometimiento se ha alcanzado. La cuestión sería hacer un acto de realismo. Lo que no vale es, mm, vender eh, humo, decir, como plantea nuestro coordinador eh, Jordi Miralles, que lo que hay que hacer es avanzar a más coalición y coalición además de carácter político. Eso es irreal, eso no es posible, eso nos conduce a una situación sin salida, a posponer la crisis en EUIA y agravarla. Bien, um, anem molt apremats de temps, eh? jo ho sento molt. Anem a contestar, plau, Lluís. Eh, no, efectivament, aquesta, aquesta relació, relació, relació de submissió és el que, el que hem dit. Eh, hi ha una dificultat i una por ara de, de la direcció majoritària d'Esquerra de, de, Unida d'afrontar un gir eh, que obligaria a reconsiderar tota la política que s'ha estat seguint en aquests quatre anys, a fer, a fer un balanç molt a fons i afrontar el, el risc i la necessitat d'una cura eh, primar se eh, com es diu, primar se institucionalment i afrontar que es tracta de reconstruir, de recompondre forces a partir d'una lluita i de girar decididament cap als moviments socials. Això és la... I per què, cre per què creus que ara mateix no, no es va el trencament? No es va el trencament perquè hi ha por, perquè hi ha por i els quadros s'han rovellat això passa en els moviments i en els partits, que hi ha massa gent en el Consell, diguem-ho per dir-ho durament i, i perdoneu-me per la cruesa, en el Consell Nacional d'Esquerra Unida hi ha massa gent que viu ja de la representació política i sindical. És a dir, viu professionalment de representar gent. I això acaba tenint un pes en les derives conservadores de les organitzacions polítiques. Ramon. Em queda, em queda molt poc afegir perquè és difícil ser més clar que Lluís. El problema real, la hipoteca real, no és eh, que es pensi que es pot tenir més incidència, tenir més força, mantenint-se en la submissió eh, a, a iniciativa i a, a, a determinades activitats que està desenvolupant el govern. El problema és una altra naturalesa. Fa por abandonar aquest espai de poder perquè això ha generat alguns beneficis per un nombre molt limitat de persones d'Esquerra Unida que es troben a la seva direcció. I aquest és el problema fonamental, perquè des del punt de vista de la lògica, des del punt de vista de retornar a, a la societat, de nodrir-se de la força que en aquest moment els moviments socials front una situació econòmica cada vegada més dura van eh, desenvolupant eh, és evident que és necessari desenvolupar una actitud crítica en primer lloc amb el que és la coalició amb iniciativa. Alguna ronda més d'afegit? Si no, ja és que anem amb l'última pregunta. I ens queden, jo us ho dic per vosaltres, eh? 7 minuts. yo quiero añadir una última explicación a que no se quiera afrontar la realidad y es que en la actualidad la dirección de Uyá, la mayoría, eh, tiene una operación hacia Izquierda Unida para proyectarse y jugar un papel central en la salida a la crisis de Izquierda Unida. Eh, yo creo que reconocer la realidad de la crisis de la coalición, el papel tan débil en que ha quedado EUYA es aparecer desnudo ante la realidad de Izquierda Unida y, por tanto, eh, debilitarse en poder jugar ese papel que pretenden de ser un elemento central en la recomposición de Izquierda Unida. yo creo que una parte de la explicación obedece a esa, a esa razón. Ve, doncs anem la última pregunta ya, eh, molt porque perquè, bueno, ya os he dicho, eh, quedan queden 5-6 minutos como a o sigui que anem a uns dos minutets per intervenció i és una mica doncs, eh, fer un, un resum de tot el que s'ha parlat en el de matí, si es pot, doncs això. Parlar de quins creieu que han de ser els principis que poden impulsar un nou consens que, que pugui enfortir i salvar el que es pugui salvar de convivència i del projecte mateix d'Esquerra Unida i Alternativa i d'Esquerra de, Unida. Començarem amb Ramon, Lluís i tancarà Diosdado. Ramon. Jo crec que la resposta l'hem anat destil·lant al llarg del programa. La resposta és retornar als principis programàtics, el que és la proposta, per una banda. No fa falta elaborar molt sobre aquesta qüestió, evidentment han aparegut algunes coses noves, però fonamentalment el programa eh, hi és. I, per altra banda, eh, fer política d'una altra manera d'una manera que eh, se, es basi en la participació en una democràcia radical dintre de l'organització, amb un control molt seriós d'aquells que tenen representació institucional i especialment d'aquells que es dediquen professionalment a l'activitat eh, política i recuperar la capacitat d'una coherència entre el que es diu, el que presentes a la població el programa amb el discurs que presentes a la població i el que es fa. Això és fonamental. Això és el que pot permetre recuperar un espai de confiança en què senzillament la gent que conforma aquest espai se sent còmoda, s'enfia, eh, té eh, bon rotllo amb els que els acompanyen perquè saben que es dirigeixen vers el mateix indret. Bé, Lluís, Sí, jo crec que eh, efectivament la qüestió que es planteja ara mm, eh, és eh, quins són els paràmetres de la recomposició, eh, sigui en el lloc que sigui, d'una esquerra combativa. Jo crec que el balanç d'aquest període eh, s'imposa. Eh, és necessària una esquerra eh, que tingui, com hem anat dient, una independència política, que sigui netament diferenciada i oposada al, al que és el que representa aquesta deriva de la socialdemocràcia, el socialliberalisme, que tingui fidelitat i presència eh, constant en els moviments socials i en la lluita i en les resistències socials i sindicals al neoliberalisme, que tingui coherència, com deia el company, i que tregui també un balanç, això penso és importantíssim, de l'experiència d'aquestes participacions governamentals en què realment l'esquerra transformadora ha estat hostatge d'una política social liberal presonera i corresponsable, i això l'ha fablit i l'ha conduït a una crisi gravíssima, com, en, com és en el cas d'Esquerra Unida. Diosdado. aquello de, que decía Julián Guita de programa, programa, programa, que era sobre todo el énfasis en la defensa radical del programa. ¿eh? No tener un programa para ir eh, repitiéndolo como lorito, sino defenderlo en la práctica. Por tanto, Derecho de autodeterminación, su defensa, significa que no puede aceptarse el Estatuto de los Trabajos, el Estatuto de Autonomía pactado y aprobado en el Parlamento eh, del Estado. Eh, programa significa lucha consecuente contra la, precariedad, en defensa de los servicios públicos, por tanto no se puede votar a favor de la privatización, de la gestión del IX en el Parlamento de Cataluña programa, programa, programa, es la lucha contra los cierres de empresa, contra, los eh, eh, despidos y, por tanto, eh, lo que no puede hacerse es ser insolidario o no ser activo en la solidaridad ante las grandes luchas que han habido contra ciertas empresas en Cataluña en los últimos tiempos. Eso, programa y coherencia en el programa. Segundo, democracia tiene que haber mm, democracia, por tanto, participación, pluralidad, integración, y eso en los últimos tiempos en EU ya ha brillado por su ausencia. Y desde luego todo eso conduce a que no es posible eh, movilizar defender un programa, ser democrático, pues participando en un gobierno en donde el conseller del Interior, señor Joan Saura, reprime a los movimientos. Eso no es posible y esa gran contradicción es lo que debe resolverse con la superación definitiva de esa esquizofrenia de ser partido de gobierno y de lucha. No se puede ser a la vez gobierno y lucha, al menos que tú tengas el poder transformen la sociedad, acabes con el capitalismo e inicies un proceso con la aplicación de los trabajadores y los oprimidos para construir el socialismo. Molt bé, doncs amb aquesta última intervenció ja hem tancat avui el, el programa i tota la xerrada que hi ha hagut sobre el superfil de, del final del programa. Hem, hem clavat quasi en el minut. Uh, agraeixo molt la presència dels uh, tres ponents aquí, els convido perquè puguin venir més vegades a tractar més temes, evidentment, i ha sigut un plaer poder-los escoltar. Faig l'agenda super ràpida. Bueno, coincidemos en la... If you think the a Bé, doncs, uh, doncs un moment, un moment, sisplau. Uh, L'agenda, per uh, dir-ho, aprofitant l'últim minut, és el pròxim, bueno, demà, el 14 d'abril, per uh, commemorar la República, a les 7 hores, a un acte públic uh, a la plaça Sant Jaume, doncs eh, hi haurà uns parlaments a càrrec de... Bueno, la llista és ben llarga, el Bernat Muniesa, Rosa Canyadé i Miguel Candel... Bueno, bastants. Hi haurà la lectura de manifest a càrrec de Loquillo i eh, el grup 14 de abril eh, presentarà en directe l'espectacle Anda Jaleo Jaleo doncs això, la gran festa, diguem així, la gran festa per la República demà a partir de les 7 de la tarda a la plaça Sant Jaume. I dit això, ja us emplacem fins la setmana que ve. Recordeu, una setmana més a Onda Libre, al 91.4 de la FM de Barcelona, Ràdio Contrabanda, Ràdio Lliure i Autogestionada. Moltes gràcies, fins la setmana que ve. Salut. Salut. Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens.